Долина долинушкой, долина широкой, Ой, люлюшаньки, долина широка, И по тебе долинушка, и молодец гуляет. И ой, люлюшаньки, молодец гуляет, И красную девушку себе вызывая, ой, Лелюшеньки к себе вызывая. Выйди, выйди, девица, ко мне за вороты, ой, люлюшеньки, ко мне за вороты. Красная девица, да не выходила, ой, люлюшеньки, да не выходила. Молодцами реченьки, да не говорила, ой, люлюшеньки, да не говорила.